yau da ikon Allah idan zan tuna daidai za mu tashi a kan darasi na goma sha hudu a wannan littafi insha Allah ta'ala na hisnul muslim babi na nawa babi na ashirin da bakwai shi ne wal masa wato zikirorin safiya da yammaci a wannan babi kamar da na fara a darasin farko ne cewa akwai addu'o'i da zikirori da malam ya kawo akalla guda ashirin da bakwai. a daidai ina za mu tashi yau na'am addu'a ta tamanin da shida na'am <clears throat> to addu'a ta tamanin da shida mun fara daga addu'a ta nawa a babin addu'a ta saba'in da biyar za mu tashi akan kuma ta tamanin da shida guda nawa muka yi kenan Hmm? mun yi sha ɗaya ko kuma goma sha uku saboda dalilin sha in mun ɗauki ƙulhuwa falake nasu a matsayin uku sai zama mun yi haka in ko mun ɗauka a matsayin ɗaya in sha Allah ta'ala sai zama mun yi guda goma sha ɗaya mafi tsayyib su a ɗan ba ni sakan talatin na ɗan kurɓi ruwa so na samu sanadi bismillah a ma ko kai ma za ka ɗanta ba hmm? <laughs> ustaz sai a yi haƙuri 'yan satuttuka da ban samu karatu ba kamar yadda na gaya muku ina da tafiye-tafiye a gabana wannan darasin ma Allah ya sa za a yi ne don da ya dace a ce shekarar jiya na tafi morocco to sai na yi kansilin tafiya ɗin saboda ina da wani conference a can to dalilin kuma sai an ce an yi kansilin conference ɗin sai kuma na yi kansilin tafiya na sai kuma aka ce za a yi so sun gaice special guest of honor to sai na yi conference in jiya virtually to shi ne saukin inda na tafi physically to kuma sai yadda Allah ya hukunta so daman ina da abubuwa da dama takura kaina nake don mu yi karatun so zan ci gaba da ɗan takura kaina An naga takuran yayi yawa sai ku neme ni ku rasa sai kuma na dawo insha Allah ta'ala eh insha Allah bana da aiki da layar bata amma abin ya taso insha Allah ta'ala za ku na nan amma dai zan yi kokari ya zama in ina da dama na ba ku notice in ce rana kaza babu darasi insha Allah kamar yadda ne a sati da ya gabata tare da cewa a sati da ya gabata ban iya bada ban san hakikanin kwanakin da zan yi ba saboda tafiye-tafiyen da ne akwai cikin ƙasa akwai wajen ƙasa kusan tafiya ne guda uku daban-daban muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya a gaba na gaba akwai 'ya'yanmu da aka sace a federal university na gusau da ke zamfara state a nan nigeria ina nufin 'ya'yanmu saboda bahaushe da kuma tarbiyyar iyayenmu ta ce wai suka ce 'ya'ya na kowa ne shi ɗakan ai na kowa ne yana da kyau idan abu ya taɓa ɗaya daga cikinmu mu ji duka ya shafe mu so waɗannan 'ya'yan da aka ɗauka ko da ba mu haife su ba biologically to tabbas 'ya'yanmu ne mu ma iyaye ne yadda kuma ka damu da ɗan wani haka Allah yake damuwa da naka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masalul mumini na fita wa tarahumihim wa ta'atufihim ka jasadin wahid idza min minhu udun tadaa lahu sa'irul jasadi, bis-sahari wal humma hadisi ne muttafaqun alaihi wanda Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ya kawo shi a hadisi na 611 sannan kuma babu wani uba da bai san ɗansa sunna ce halitta ce fitira ce ta dan adam iya san nasa mutum na san iyalansa yana san iyayensa yana san ƴaƴansa maza da mata baka da ikon canja wannan sai da in baka da lafiya amma dukkan lafiyayyen mutum ko bai da addini iya san ɗansa zuyina da nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal ars dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab wannan zai zama cikin suratu ali imran aya ta nawa sha uku no zai zama sha hudu dai go zai zama sha hudu ta bayanta ne zai zama sha uku aya ta sha hudu zai zama kaga ƙur'ani ya bayyana dukkan dan adam haka Allah ta'ala ya halicce shi mafi ƙanƙantan gudumawar mu ga wannan shine mu yi addu'a Allah ta'ala ya kubutar da su babu wani abu na raunin imani da ya wuce yin addu'a shine mafi kankantan gudumawar da kowa zai iya bayarwa kuma ba wai a masallaci kaɗai ba in mun tashi kiyamul laili ko lokacin buɗe baki ko lokacin saukan ruwa ko sulusul lailil akhir waɗannan aukatul ijaba mu tabbatar mun roki Allah subhanahu ta'ala na Allah ya kubutar da su dukkan wasu wanda suke hannu a Najeriya ko a wajen Najeriya da aka dauke su dan zalunci Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda kuma Allah ta'ala ya kare su Allah ta'ala ya ci gaba da kare su kasar mu Allah ta'ala ya zaunar da ita lafiya ya amintar da mu waɗannan fitintunu da musifu Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai yadda Allah ta'ala ya yi da mu muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayu alkayyum Allah ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman siffofinsa Allah ta'ala ya kubutar da waɗannan yara mata Allah ya kare alfarmarsu muna roƙon Allah ta'ala ya kare mutuncinsu Allah ya kare addininsu Allah ya kare musu lafiyarsu muna roƙon Allah ta'ala ya kare musu dukkan wani abin da ake kare wa salihin bawa tare da ke su muna kuma jajantawa zuwa ga iyayensu da 'yan uwansu na jini cewa Allah ta'ala ya ba ku ladan haƙuri muna tare da ku a cikin jarrabawa din, muna kuma roƙon Allah muna kaskantar da kai Allah ta'ala ya kubutar da su ya kuma kubutar da duk wanda ke hannu da aka zalunce shi waɗanda alhakin ke hannunsu Allah ya tallafa musu wajen samun bakin zare don a magance matsala ɗin Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare za mu tashi darasi na goma sha hudu insha Allah ta'ala kan daidai addu'a ta 86 insha Allah ta'ala a wannan littafi din sannan kuma muna da addu'a guda 98 kenan a ciki duka so ya zama saura guda goma sha nawa ya zama saura nawa saura guda goma sha hudu kenan insha Allah mukammala babi din in yayo sha hudu ko sha uku saura goma sha uku zai zama ba zai zama sha biyu ba uwa ah, muna cikin babu azkari sabah ko kuma azkaru sabah wal masa wato zikirorin safiya da yammaci ustaz ikra بسم الله الذي لا يضر مع na tamanin da shida gabanin nan mu sani cewa akwai lokaci da ake yin azkar kamar yadda na faɗa sati da ya gabata tunda babin ya ce zikirorin ko in ce karatu na ƙarshe da ya gabata zikirorin safiya ana yin su ne daga fitowar alfijir ko kuma son samu bayan sallan alfijir bayan sallan asuba har zuwa fitowa rana amma sai a kammala gabanin rana ta fito zikirorin yammaci ana yin su daga bayan sallan la'asar har gabannin faduwar rana waɗannan su ne auƙat da ya dace a yi irin waɗannan azkar insha Allahu ta'ala kamar da ƙur'ani ya ce fasbir alama ya ƙuluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kaga anan Allah ta'ala yace kai haƙuri annabi akan abin da suke gaya maka na batanci da izgili sannan sai yace kai tasbihi zuwa ga mahaliccinka tare da yabo da gode masa sai ce gabanin mai tsabla tulu'il shamsi gabannin fitowar rana wannan ya nuna mana ke ƙarshen zikirin safiya shine fitowar rana sai ce wa qablal ghurub da kuma gabanin faduwa gabannin faduwa shine lokacin kammala zikirorin mai maraice ko yammaci wannan zai zama wani sura kenan suratul qaf aya ta nawa zai zama aya ta 39 insha Allah ta'ala jazakumullahu khairan آه، za mu tashi akan addu'a ta 86 insha Allah bismillah aran ma ustaz وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء الذي لا يضر مع اسمه شيء أرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم addu'a ذكرنا تمانين na 86 da ake تاشي da safiya kafa uku da yammaci kafa uku shine bismillahil ladzi la yadhurru ma به شيء wala الأرض sama, في السماء وهو da sunan Allah allazi wanda la yadurru ma asmihi duk wanda ya rike sunansa ba a iya cutar da shi ba zai cutu ba duk wanda ya rike Allah ba zai cutu ba wa huwa fil ardi wato a cikin ƙasa wala fi sama haka a cikin sammai wa huwa sami kuma shi Allah din mai ji ne al alim mai ilimi wannan hadisi sahabi da ya kawo iyane daga cikin al-khulafa al rashidun shine Uthman bin Affan radiyallahu an shi ya rawaito hadisi din kuma hadisin iya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alai hadisi na 2588 kuma shekun al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai ya tabbatar da cewa hadisi ne da yake mai inganci so da haka addu'a ce tabbatacciya fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu ji falala da albarkan wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu ji darajarta da kuma kariyar da ke cikinta ya ce man ƙala salasan iza asbaha wa salasan iza amsa duk wanda ya faɗe ta kafa uku idan ya wayi gari kuma kafa uku idan ya yi yammaci fiyayyen halitta a sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lam ya durruhu shai'un babu wani abun da ke da ikon da zai iya cutar da shi a duniya babu shi ko ɗan adam ko aljani ko matsafi ko ɗan sihiri ko boka ko ɗan hassada ko ɗan adawa duk yadda mutum ya tsaya bai sai ya cutar da kai ba wannan hadisi na cikin sunan na imamu abu dawud hadisi na 588 shekun al-muhaddis al-albani rahimahullah ya ce hadisi ne ingantacce idan ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi da sunan Allah alladhi wanda la yadurru ma asmihi shay'un babu wani abin da zai cutu matukar ya rike sunansa fil arzi a cikin ƙasa wala fi sama ko a sama shi Allah din wa kuwa sami lalle mai ji ne al'alim mai ilimi idan kafa da kafa uku da safiya kafa uku da yammaci duk sharrin masharanci a duniya sai dai ya barka la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man ƙala ha salasan idan asbaha wa salasan idan amsa in kafa da uku gari ya waye kuma uku idan yamma ta yi ya ce to babu lam ya durruhu shay'un bai toge ba babu wanda ya isa cutar da kai dan sihiri dan tsafi boka dan hasada, dan adawa ko ma wane ne mutum ne ko aljani ko dabba da ikon Allah haka za ta barka ko haka zai barka kaga kenan mutumin da ya wuni bai karanta wannan addu'a ba in kana neman asalin wanda ya tsara a wunin to in ka same zai ka daura igiya ka kawo babu abin da zai cutar da kai shi sa idan ka riga ka rike Allah ɗan sihiri baya baka tsoro mayaudari baya baka tsoro ɗan hasada bai baka tsoro aljani baya baka tsoro dan adam baya baka tsoro don duk wanda Allah ya kare ya karu kuma hakikanin kariya ita ce kariyar Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda Allah ya kare shi kenan Allah ya samu wanye lafiya don haka wannan addu'a sai mu rike ta bismillahi alladhi la yadurru asmihi shai'un shay'un fil ardi wala sama wa huwa samiul alim kafa uku daga sallar asuba zuwa fitowar rana kafa uku daga sallar la'asar gabanin rana ta fadi mafhum tayyib Allah shi samu wanye lafiya نعم addu'a ta gaba رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا wannan hadisi asali riwaya ne na sahabi sauban bunu bujdud kuma hadisin iya cikin sunan na imam a tirmizi rahmatullahi alai hadisi na 3,389 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mu karanta wannan addu'a kafa uku shine raditu billahi rabban na yadda na amince na tabbatar Allah ne mahalicci na wa bil islami dinan kuma na yadda addinin musulunci shine ne addinina, wa bi muhammadin nabiyya kuma na yadda annabi muhammadu annabi ne na yadda muhammadu annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ƙa'ida ana fada kafa uku da safiya kafa uku da yammaci lokacin azkaru sabawal masa wannan addu'a tana da ita ma daraja da matsayi musamman a lahira duk wanda ya riƙe wannan addu'a babban mutum ne a lahira gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala babu inda muke bukatan taimako ko ɗauki kamar gaba ga Allah gobe kiyama a cikin hadisi na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 3389 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya wayi gari man qalaha salasan hina yusbihu wa salasan hina yumsi kana haqqan ala Allah ay yurdiyahu yawm al-qiyamah duk wanda ya faɗi wannan addu'a kafa uku lokacin da yake wayan gari haka kafa uku lokacin da yake yammata yayi kafa uku haƙƙinsa ne a kan Allah haƙƙinsa ne gaba ga Allah subhanahu ta'ala cewa tabbas ne babu kokonto gobe kiyama Allah zai yarda da shi gobe kiyama Allah zai yarda da shi shi ne wanda ya ce, rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wannan hadisi na tirmizi hadisi na dubu uku uku da da da tamanin tara shek muhammad nasir rahmatullahi ala cikin ta hakiki ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake mai kyau yi uku da safiya ka yi uku da yammaci ka haddace ka san ma'anar kuma ka yi imani da ma'anar idan ka yi wannan to gobe kiyama haƙƙinka ne ga Allah haƙƙi kake da shi don muna da haƙƙi ga Allah kamar yadda Allah yake da haƙƙi a kanmu? kai haƙƙinka ne ga Allah gobe ƙiyama cewa Allah ta'ala zai yarda da kai jama'a don Allah akwai abin da ya kai gara fasa a filin lahira ka tashi a filin ƙiyama a ce kada cikin jama'a da Allah ya yarda da su akwai abin da ya kai wannan ni'ima a filin ƙiyama lokacin tashin hankali lokacin yauma tubular sara'ir ka wayi gari a ce kai wani ba ka da matsala ku ne yardaddu a wurin Allah Allah ya ce ya yarda da ku la ilaha illallah ilaha illallah ni dai a lahira ban gaggara ba su da ta kai wannan ba a filin kiyama a wannan bala'i da tashin hankalin a ce kai Allah ya yarda da kai kafa uku za ka yi na farko rabitu billahi rabban ka yi imani ka yarda da Allah shi ne mahalicci shi ya halicce ka kuma an ce rabbu ma'ana uku ne bi ma'ana Allah huwal khaliq sannan al-malik kuma al-mudabbir Allah shi ya halicce ka baya ga wannan shi ya mallake ka kuma shi yake sarrafa ka yadda ka yake so wannan shine ma'anar rabbu sannan na biyu wa bil islami dinan ka amince da addinin da Allah ya turo maka na musulunci shine addini babu wani karɓaɗɗen addini gaba ga Allah ta'ala sai shi sannan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya kuma annabi muhammadu annabi ne ka amince da annabi muhammadu annabi ne idan ka riƙe waɗannan haƙƙi ne naka ga Allah subhanahu wata'ala gobe kiyama zai yadda da kai a filin kiyama Allah ya yadda da kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah ya samu a cikin yardardinsa gobe kiyama na'am addu'a ta gaba aron mata 88 sikira ya ya qayyum ya rahmatika astaghfir أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم يا حي يا القيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي غرفة عين أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي غرفة عين addu'a 88 في cikin المسلم muslim shine ya hayo ya kayyum bi rahmatika astaghif ya rayayye ya tsayayye bi rahmatika da rahmarka astaghif nake neman taimako da dauki aslih li sha'ani kulla ka gyara mun al'amura na gaba a rayuwa ta Allah ina roƙon alfarmarka duk al'amari na Allah ka shiga cikinsa karka banni da wayona wala takilni ila nafsi tarfata ayn ya Allah karka banni da dabara ta koda kwatankwacin kyaftawar ido ne koda kyaftawar ido ne ya Allah karka banni da dabara ta wannan hadisi hadisi ne riwaya na Anas bin Malik bin Nadr radiyallahu an kuma a cikin littafin at-targhib wa tarhib wato musamman ta hakiki. na sahihu tarhib wa tarhib na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya inga tabbatar da ingancin hadisi din hadisi na 654 da cewa wannan hadisi ne mai kyau haka ana kafa hujja da shi cewa ana so mu karanta wannan kafa ɗaya da safiya kafa ɗaya da yammaci shine ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayin ya hayyu ya rayayye ya qayyum ya tsayayye alqayyum wato rayayye ne saboda hakikanin tabbacin rayuwar Allah ko gyangyaɗe baya yi balle yayi bacci kuma tsayayye ne akan ayyukansa me dalili dan baya neman taimakon kowa babu wani abu ɗaya da wai Allah sai ya nemi taimakon wani yayi ayyukan da ya raba wa ɗan adam da mala'iku da aljanu ya raba musu ne don ya jarrabe su amma ko da su ko ba su Allah ta'ala baya neman taimakon kowa amma ni da kai ba isa a duniya mu ce ba ma neman taimako ba in ba ka da lafiya kana bukatan taimakon asibiti da likitoci baya ga haka kana bukatan direban ka ya ja ka a mota min babin misal Ɗan adam a duniya kana son wani ya zo shi ya sawwaka maka da in gida ne ba iya gida ba sai an gida mini min babil misal amma Allah ta'ala baya bukatan komai a wurin kowa babu wani abin da Allah yake bukata mafhum tayyib kuma shi wanda kake so ya gina maka gidan shi kuma fa idan Allah bai taimake shi ba zai ginawa ba likitan idan Allah bai taimake shi ba zai iya duba mara lafiya ya nasara ba zai iya ba su da haka hatta mutumin da ke da wata sana'a da a yau da kullum muke taimake wa juna a duniya ba mutumin da zai iya sai Allah ya taimake shi idan Allah ya taimake shi zai iya yi yanzu ka dauki misali mai sauki da ya ce wala takilni ila nafsi tsarfata ayin karka banni da dabara ta ko da kwatankwacin kyaftawan ido ne daga cikin mafi kankantan halittu shine akwai kuda akwai sauro idan Allah ya barka da dabararka duk girman jikinka ko ka kai kilogram ɗari, kuda idan ya shiga hancinka ya ƙi fita wallahi duk duniyan nan sai ka ji ba ta da daɗi gare ka kawai a hancinka kuma a wannan halin kana bukatan Allah ya taimake ka don in bai taimake ka ba ko likita ba zai iya cire shi a cikin hancin nasa ba ka je duba kuda duba sauro sai ya shiga cikin hancin nan duk duniyar ka ji ta babu daɗi to kaga akwai rauni ga dan adam a duniya da ya zama muna neman taimakon Allah akan kuda da sauro akan kuda da sauro sai Allah ya taimake ka in ba haka ba kuda da sauro sai su hana ka komai a daki sai ka kwanta su hana ka bacci sai Allah ya taimake ka iya yin baccin kaga kenan ai babu wata halitta mai rauni irin su amma hatta a kansu muna neman Allah ya taimake mu don in ya bar mu da su sai su hana mu rayuwa mafhum tayyib don haka addu'ar ya hayyu ya qayyum tana da muhimmanci za mu ga a cikin hadisai da dama ya hayyu ya qayyum takan zo a cikin addu'a don ya hayyu ya qayyum waɗannan sunaye biyu al-hayyu al-qayyum a tafsiri magana mafi inganci sune asma'ullahi al-a'zam mafi girman sunayen Allah duk sunan Allah mai girma ne amma a cikinsu ma giredi-giredi ne girman girma ne kuma aji-aji ne to waɗannan su ne mafi girman aji alhayu alkayyum su ne fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce duk wanda ya addu'a ya roƙi Allah da su Allah ta'ala zai amsa masa kuma sun zo a wuri ɗaya a dunkule aƙalla a wurare guda uku a ƙur'ani na farko wata sura bakara wata aya ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya zama bakara aya ta 255 na biyu sun zo a ina a ali imran aya ta nawa kenan aya ta biyu alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitab kaga aya ta biyu ali imran akwai alhayyu hayyu qayyum na uku na ina suratu taha ko aya ta nawa ɗari da goma sha ɗaya haka ne Allah ya maka albarka wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum faqad khaba man hamala zulma al hayyu al qayyum so wadannan sune iya ayoyi uku da Allah ta'ala ya kira su kuma a wannan addu'a fiyayyen halitta as-sadiqul masduq yace ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi zarfata ayn cikin sahihu tarhib wa tarhib hadisi na 654 riwaya ta Anas bin Malik radiyallahu an. Allah ta'ala ya bamu ikon riko da waɗannan addu'o'i Allah shi sa mu wanye lafiya Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu na'am ربنا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونورا وبركته وهداه وبركته وهداه وأعوذ بك من شر والدي وشر ما بعده ونعوذ بك من شر والدي وشر ما بعده أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وانا حديثي أسلي رواية لنا أبو مالك الأشعري رضي الله عنه hadisin ya zo ko cikin zadul ma'adna ibn al-qayyim a littafi na biyu shafi na 273 kuma yana cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 655 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mu karanta wannan kafa uku da safiya kafa uku da yammaci amma da yamman akan cire kalmar asbahana a saka amsaina sai kuma a cire kalmar wa asbahal mulku a saka wa amsal mulku wannan shine bambancin da safiya daga bayan sallar asuba gabanin rana ta fito sai ka ce asbahna mun waye gari wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin kuma mulki ya waye gari ga Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka khaira hadal yawm alherin da ke cikin wannan wuni wannan shi ne fara wuni a sa'a sai ka roƙi Allah tun daga wayewan gari ya Allah muna roƙonka wasu manyan al'amura guda biyar a wannan wuni ko in ce guda shida muna roƙon al'amura guda shida na farko as'aluka khaira hazal yau ya Allah ina roƙonka alherin wannan wuni duk wani alheri da ke wannan wuni ya Allah ta'ala ka samu yi gamankatar da shi na biyu wa fathahu dukkan wani buɗi da fatihi Allah da kake a wannan wuni Allah ka sa a mana wannan fatihi din da buɗi din na uku wa nasrahu dukkan wani nasara a cikin wannan wuni Allah ta'ala ka samu gabu da ita na hudu wa nurahu duk wani haske a wannan wuni haske a imani haske a shari'a ya Allah haske a kasuwanci haske a sana'a Allah ta'ala ka hada mu da shi na biyar wa barakatahu dukkan wani albarka a wannan wuni albarkan ilimi ne albarkan aikuwa ne albarkan dukiya ce albarkar sana'a ce albarkar noma ne albarkar ko ne har abu da shi ya Allah sai kuma na shida wa huda dukkan wata shiriya a wannan wuni Allah ta'ala ka hada mu da shiriya da al'amura shida sai ka roka da safe sannan sai ka kara wa a'udhu bika min sharri ma fihi wani abun da ke cikin wannan wuni kuma na sharri Allah ta'ala ka raba mu da shi haihata haihata Allah ta'ala ka sa kada mu gamu da shi wa sharri ma ba'ada in ma bayan wunin akwai wani sharri da zai zo ya Allah ka sa ba mu da alaka da shi sharri wannan addu'a ana bukatar sai mu karanta ta da yamma sai ka ce amsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-laila wa فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر sharrima فيها وشر ما بعدها wannan shine da yamma da safiya sai a riga aiki da lamirin namiji don asbahan nan a matsayin namiji yazo al-yawm din a matsayin miji namiji ne laila kuma a matsayin mace ta tazo zaka fi a sa mata lamirin mace مفهوم طيب الله تعالى يسام وني فيها نعم أصبحنا على سورة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى كلمة وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وعلى ملة أبينا إبراهيم هنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين wannan addu'a ita ce asbahana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وعلى ملة إبراهيم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين wannan hadisi asalin hadisi ne riwaya na imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah hadisi na 407 a cikin musnad nasa sahabi kuma da ya ruwaito hadisi din sunan su abdurrahman ibn abi abuza radiyallahu an ana bukatan mu karanta wannan addu'a kafa ɗaya da safiya da yammaci amma a wurin yammaci maimakon asbahana sai a saka amsaina asbahana mun waye gari ala fitiratul islam akan fitira ta musulunci fitira shine original imani da Allah ya halicci mutum naturally tare da shi dukkan wani halittacce a duniya asali yana da fitira tare da shi Ke sa sunna ta ce iyayensa ke iya canja masa addini amma asalinsa akan musulmi Allah ya halicce shi don haka asbahana ala fitratul islam mun wayi gari akan fitirar musulunci wa ala kalimatul ikhlas kuma akan kalma ta ikhlasi ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu sallallahu manzansa ne in ka ce kalmar tauhidi ko kalmar ikhlasi a ka'ida don abu da yake dauka in ka ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah tana da sharɗa nawa na'am tana da sharaɗi guda nawa tana da sharuɗa guda bakwai Allah ya maka albarka wa zai ilga musu hmm, kuna da abin dariya sai an gina ne zo kalmar tauhidin na farko al'ilmul munafilin jihar na biyu alƙabulul munafilin rat na uku al'inƙiyadul munafi lil tark na hudu asidikul munafilin lil na biyar al'ikhlasul munafilin shirk na shida bari in sake al'ilmul munafilil jihal na farko na farko al'ilmul munafilil jihal sai na biyu me al'ilmul munafilil jihar sai me alƙabulul munafilil rat na uku al'inƙiyadul munafilil tark na hudu fa al'ikhlasul munafilil shirk na biyar asidikul munafilil kabib sai na nawa sai na shida mai al yaqidul munafi lishak sai na bakwai eh, al-muhabba munafiya lididdiha al-muhabba munafiya lididdiha wadannan su ne guda bakwai sharuɗa da kalimatu shahada wa zai yi yarga musu bismillah نعم للشرك اليقين ما في للشك هكذا المحبة منافية aran ma kenan <laughs> shikenan in kace muhammadu rasulullah fa abu nawa kake bukata na farko ta'atuhu fi ma amar na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbar na uku wa tarku ma naha wa zaja, na hudu wa Allah yu'bada Allah illa bima shara'a wadannan sune guda hudu in kace ka yarda annabi Muhammad manzo na farko sai ka masa biyayya cikin duk abin da ya umarni na biyu sai ka gaskara cikin duk abin da ya bada labari sai na uku sai ka yi me wajiti na ma na ha'an huwa zajar sai ka nisanci dukkan abin da ya hana ya tsoratar na hudu kuma wa Allah yi lafi illa bi ma shara'a ba za kuma a bauta wa Allah ba sai da abin da ya karanta don shi ne malamin duk duniya abin da ya shar'antar haka na a wa Allah ba tare da an yi kwaskwarima ba sallallahu alaihi wasallam to ne ta ce kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma haka ga addinin ga ina kan addinin annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin islam wa ala millati abina ibrahim kuma ina muna kan tafarkin babanmu annabi ibrahim hanifan mai karkatuwa ga baki ɗaya zuwa ga tauhidi da nisantan shirka musliman wanda yake musulmi bi ma'ana mai miƙa wuya zuwa ga Allah wa ma kana minal mushriki da kuma bai daga cikin mushrikai shi babanmu annabi ibrahim wannan addu'a ana karanta ta da safiya kaman haka da yammaci sai a ce amsai na. amsaina ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa makana kana minal mushrikina wannan da yamma kenan mafhum tayyib Allah shi samu wanye lafiya addu'a ta 91 ikra'a ramma subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله tsarki ya tabbata ga Allah tare da yi masa godiya subhanahu wa ta'ala mafhum wa bihamdihi tare da yabonsa da gode masa wannan hadisi asali riwaya ne na Abu Huraira radiyallahu an kuma hadisi ne na Imam Muslim Allah ta'ala ya kara masa rahama asali idan ka ɗauki sharha na Imam Nawawi na Sahih Muslim ya zo a mujalladi na hudu karkashin hadisi na 2041 wanda yake da sharha kenan ba na matani din ba subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi tare da yabo da gode masa wannan addu'a na da matukar muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wani wanda mutum man qala a amarra duk wanda ya fada kafa ɗari hina yusbihu wa hina yumsi lokacin da gari yake wayewa da kuma lokacin da yammaci ke yi lokacin azkaru saba wal masa ya faɗa ƙafa ɗari lam ya'ti ahadun yawmal qiyama bi afdal mimma a bihi ranar kiyama babu wani mutumin da zai zo fiye da wanda ya karanta wannan addu'a illa ahadun ƙala misla ma qala aw zada alai sai dai mutumin da ya faɗi irin wannan ƙafa ɗari din ko kuma yayi sama da ƙafa ɗari din wannan hadisi ya cikin sahihu muslim tare da sharhan imamun nawawi ya zo a mujallaji na hudu nan ba na ɗaya, babu wanda zai zo da fiye da abin da ya zo da shi sai wanda ya irin aikinsa ko kuma ya ƙara shi ne subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da godiya tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da godiya tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da godiya kayi kafa 100 da yammaci kayi kafa 100 da safe in kai wannan a ranar kiyama babu mutumin da zai zo da aikin alheri fiye da naka da ambaton Allah fiye da kai sai dai wanda ya kafa ɗari irin naka ko kuma ya sama da wannan ɗari ɗin in kafa ɗari irin naka ne to wanda ya fi ka yi don Allah ya fi ka lada ta inda zai tsere maka kenan da wannan kuma malaman irin imamun nawawi rahmatullahi da ce irin wannan azkar kamar shi wannan da yace auza da alai yake nuna ya halatta a yi sama da kafa ɗari. akwai ababe da fiya ne babu dama ka canja siffa ka canja adadi sai yadda aka karantar da kai to a nan tun da an ce auza da alai kamar wannan zikirin in an yi sama da ɗari ba a yi laifi ba wanda kuma aka ƙirga su aka ce ka yi uku ko ɗaya ko bakwai ko ka yi ɗari ka tsaya to kada ka kara ka yi gwargwadon abin da za ka iya sai dai in shakku ya shigo maka to anan kuma koren shakku kana irga ɗari sai kake tunanin hamsin da biyar ne ko da shida a ƙa'ida sai ka gina shi a kan yaƙini yaƙini kuma shi ne ƙarancin adadi ɗin sai ka ce to hamsin da biyar ne in kana kokwanton sittin kai ko saba'in to yaƙini shi ne sittin ƙarin goma kuma kokwanto ne to sai ka gina kan yaƙini yaƙini kullum shine ƙaramin namba adadi kaɗan ɗin shine yaƙininka so na ana buƙatan ƙafa ɗari subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi mu yi ɗari bayan sallan asuba gabanin rana ta fito mu yi ɗari bayan la'asar gabanin rana ta fadi bayan mun kammala azkar na bayan asuba من كمل أذكرنا بقى يلا أي سأي ولنا مفهوم طيب نعم الدعاء تتسع عند بيو اقرأ آرم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله وحده لا شريك له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan hadisi ne na ayyash sannan kuma iya cikin sahihu targhib wa tarhib yana bayan wancan hadisi da muka kira da hadisi kaman guda hudu wannan 650 wancan 654 mafhum tayyib ana so mu ce la illallah wahdahu la sharika لا شريك له wa الملك وله wa huwa ala kulli shay'in qadir babu abin bautawa da gaskiya sai Allah hu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai shi mai iko ne ashara marrat kafa goma aw marratan wahida ko kafa daya indal kasl inda kake jin kasala ba za ka iya ba ko babu lokaci sai ka yi ɗaya amma in ka yi goma shi ya fi dacewa da safi an fi so ka yi kafa ɗari ma ba goma ba fanalassa shi ne a hadisi na 93 mun karanta sai mu yi bayani saboda duka abu ɗaya ne bismillah a ramma

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan hadisi riwaya ne na Abu Huraira radiyallahu an Abdurrahman bin Sakhar ya zo a cikin al as-Sahih na Imam al-Bukhari hadisi na 3293 falalar wannan hadisi anan sai ya ce mi amarra idza asbaha za ay kafa 100 idan gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ita ma tana da falala ɗaiɗai kaman manya-manya guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana falalan wannan addu'a ɗaiɗai guda biyar a cikin hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 3,293 riwaya ta abu Hurairah radiyallahu an ya duk wanda ya faɗi wannan addu'a لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كفى دري دسافي الصادق المصدوق sallallahu alaihi wa alihi ya bayyana daraja ɗaiɗaiɗai ɗai guda biyar da Allah yake bashi na farko yake cewa wannan kafa ɗari da ya fi kulli yawmin kanar lahu ajilu ashara qabat idan ya karanta yana samun ladan kwatankwacin ‘ya'yanta bayi ne guda goma kamar ka samu bayi masu imani guda goma ka ‘yanta su jama'a mun san falalar ‘yanta bawa mai imani ko kwaya ɗaya kuwa to wannan ƙasa ɗari idan ka yi kada samun lada kwatankwacin ka ‘yanta bayi guda goma ne na biyu wa kutuba lahu mi'a hasana fiyayyen halitta ya ce za a rubuta wa mutum lada ɗai-ɗai-ɗai guda ɗari na uku ya ce za a tankare masa zunubai da ya aikata ɗai-ɗai guda ɗari na hudu wannan addu'a ta kasance masa kariya ne katanga ne daga shaidan a wannan wuni ga baki ɗayansa duk wannan wuni ɗan dalilin wannan addu'a Allah ta'ala zai kare shi daga shaidan sannan na biyar babu wani mutumin da ya nemi kariya ya nemi lada a wurin Allah fiye da shi sai wanda ya irin abin da ya aikata na alkhairi dalilin addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wallahi alazim wani lokaci kacaniyar da mutane suke rashin rike Allah din ne waɗannan addu'o'in zaka rika wasa musu lokaci minti talatin. bayan la'asar ka yi su minti talatin bayan ka yi asuba ka gama azkar ka zo ka yi su za ka ga ka yi lafiyayyen wuni ba ka sa kanka wata badakala da wani shirme da wani abu to ma yawan kataniya da muke ciki mara amfani da rashin tabbas din rayuwa wani lokaci rashin rike Allah ke jefa mutane a mafiya yawan lokaci ba a damu da waɗannan dokokin ba mutum iya zaton ɗan adam ne zai bashi ko zai hana shi mutum yana zaton wani ɗan adam da ke ɗauke da ba haya a cikinsa wai ya isa ya halaka shi ba wanda ya isa ya sai Allah Allah ne kada ya isa yayi in ka rike shi hankalinka ya kwanta ba ka da wata damuwa a rayuwa duk wani tsafi wani sihiri wani kaza da kaza duk baya baka tsoro da da aka yi matsafan ai sun samu mutane ba su san addu'o'in ba su rike Allah ba ne sai a zo a ce wai akwai wani sunansa malam mai gobe da nisa wai in yayi fushi da kai to gobe ma za ka maka nisa wannan ai siffar Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda mai saboda rayuwarmu gaba ɗaya a hannun Allah take mutane kuma suka bar addu'ar a wajen neman halar suka ɗauka da barbaru zai ba su ke sa wasu ke kalmomi da ke iya bata imani ma mutum bai sani ba ko a wajen kaskantar da kansa ko a wajen walakantar da kansa a kan ni'imar duniya da watakila ma tana iya zama ba mai amfani ba gare shi Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu na'am addu'a ta 94 ikra أستاذ سبحان الله وبحمده على خلقه ورضا نفسه وزن عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي وانا حديثي riwaya ne na juwairiya bintul haris zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wato juwairiya yar haris matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babban malamin hadisi imamu muslim rahmatullahi alai ya kawo a cikin sahihu muslim hadisi na 2726 hadisin iya da kissa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya fita bar iyalinsa juwairiya bintul haris bayan asuba tana ta azkar tana ta azkar tana ta azkar har ya dawo da rana bayan rana ta fito tana ta yi sai ce mata me kike ta yi da ita? ina ta tasbihi ne ina ta tasbihi ne sai yan Allah ke cewa bayan fitana na faɗi wasu kalmomi guda hudu wanda na faɗe su kafa uku da kalmomi hudu na faɗa kafa uku wanda da na yi su na kammala tintinin idan za a dora su a kan skeli sun fi dukkan wannan tasbihin da kika zauna kike ta yi sai ta ce masa mai kai a cikin hadisin muslim hadisi na 2726 sai ce mata na ce subhanallah wa bihamdihi adada halki, wa riba nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati sai ce da an dora nawa kan skeli da yarin jayi duk abinda da kika wani gina yi kaga kalmomi guda hudu kalmar farko subhanallah wa bihamdihi na biyu adada khalqihi na uku wa rida nafsihi na hudu wa zinata arshihi ah, afwan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi daya na biyu wa rida nafsihi biyu na uku wa zinata arshihi na hudu wa midada kalimati kaga kalmomi hudu kafa uku subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi daya wa rida nafsihi biyu wa zinata arshihi uku wa midada kalimatihi hudu sai kai kafa uku yace wannan yafi duk abin da kika yi da wannan yake nuna mana ya halatta ayi tasbihi ba sai an kirga ba ayi tasbihin da irgensa da adadin halittun Allah subhanahu wataala kaga subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi sarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da gode masa adadin halittunsa adadin halittunsa kaga ba irga halittun ba to da kace adadin halittun to an irga maka tasbihin ka ya kai duk adadin halittun Allah a total number nasa sannan na biyu wari ba nafsi da kuma pleja na Allah subhanahu wata'ala saboda me saboda abubuwan da Allah ya yadda da su ya halattar mana da su sun fi abubuwan da ya haramtar na uku wazinata arshihi tasbihin kuma nauyinsa ya kai nauyin al'arshi gaba daya na hudu wa midada kalimati adadinsa kuma a gani ya kai adadin yawan tawadar da aka rubuta kalmomin Allah da shi dukkan attaura falin jila zabura hufi ibrahim suhufi musa qur'ani duka kalimatun lami so duk tawadar da ke rubuta wannan to waye san adadin dugon tawada dugo ɗaya ka san adadin ruwa nawa ne a ciki to yasa yake nuna mana suna ta zo lokaci da kawo tasbihi gajere ba sai an kirga adadin ba amma sai a kira adadin wasu halittu na Allah wanda in ka yi saboda rahamar Allah da yaddarsa da kuma tausayi gare mu da jinkai sai a baka lada kwatankwacin kayi tasbihi adadin wannan kalmomin Allah din da kuma yadda ta Allah din da nauyin al'arshi na Allah da kuma tawaddar da ta rubuta kalmomin Allah ga baki daya mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wani lafiya so da haka wannan hadisi shi ma addu'a tana da falala ina ga kaman fa zai wahala mu kammala ko awa ɗayan yayi ko na yi ta ƙoƙarin a ce an gama babin amma bai yi ba to Allah ta'ala ya samu wanye lafiya sai mu tashi a kan na goma sha biyar shi ne Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يجزيك يا مدى معلمنا الله يغفر كابوسو الله يحسن كبرنسو Allah ya albarka ga zuriyarmu waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allah shi sa wanye lafiya duniya da lahira Allah shi sa mu gudu tare mu zira tare mu shiga aljanna tare bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ta'ala ya kare mana Allah ya kare mu daga fitintunin zamani wanda ya bayyana da wanda ya buya Allah ya kare zuriyar mu kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ya sawwaka mana Allah ta'ala ya sawwaka mana Allah ta'ala ya sauwaka mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wani mai damuwa a cikin mu Allah ta'ala ya biya masa mai neman kariya daga sharri Allah ya kare shi mai neman wani alkhairi a wurin Allah Allah ta'ala ya bashi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma arham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana wa kull man sabaqana bil iman allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى